naszych odczy. Ale piszą, podpisują się, kurwa, zaręczają, tu kurwa, chuja młata, <laughs> ale no, no, się do mnie zaczekać, dają, no, tak, kurwa, sztukę, gwarantujemy, no, sprzedajemy, no, kurwa, daje, kurwa, no i oddajecie, no normalnie robicie, no. Były powodowane, że chore, chore, nie wymienia, kurwa. Za proste by to było, że gdybym w jednym słowie Mógł opisać życie i to jaki bywa człowiek Więc nie zamykam powiek Biorę ten mikrofon, lecę, nie pytaj mnie dokąd Mam swoje loty, koty poszły za płoty Mam swoje jazdy, oświetlają niebo gwiazdy Mam swoje zasady, czy zalepsy są to wady Nie intereremy, człowiek, co ty w ogóle o tym sądzisz? Mącisz, błądzisz, a co nie chcesz wysterować Lepiej popatrz, chłopak, przecież się nas głuche nie wyprowadź Pierdolone służby się ciągle walą na manowie. Szukają chuj do dupy, bo ja sobie paletowiec Tylko to wiec, relacja Ja patrzę i widzę cię kondomnie Chcesz łańcuchach moje dłonie? O nie, nie pozwolę sobie z siebie zrobić matę Za to szmato ty wciąż jesteś na czym stoję zatem Stanę na tym co zmontuję Zmontowałem rawnie z trudem A z bratem Jeliki składam patent Pamiętaj to wszystko Daję sens tym listom Jesteś blisko, a to jest najważniejsze Czekam teraz niecierpliwie na te dni cieplejsze Pan 2-0, 7 marzę, co brakuje tu wydarzeń Marzę, marzę, słowa w każdym razie Gdy się te coś poważnego, już nieważne w imię czego Nieważne wszego imię, lecz ja muszę tonąć w dymie Nie mam roli swym zadymie, lecz mam rolę w dobrym filmie W którym życie nasze i znów zwijam parę gaszę Znów patrzę, znów jadę i znów lachę na coś kładę Znów budzę się i kładę, znów nagrywam, daję radę Mamy małżonkę, pełną żonę, pełną żonę, nasze dziewczyny na flajerach, palą, tak, maja, czyli po poszli, takie wiesz, albo śledcze, albo takie kurwa siedzą wiesz,